مروی ده و عقیده مروی ده هف مسألة ونيا كهيكل وينا وصورة وشكل وأفشت حراما بو حرام بنا سبب بيشيا سبب كعقائدية فيش هندكا سبب ديش ميت هين وعلت ديش ميت هين كا حرام بي أما يعولي سبب كعقائدية ويا قريدة عقيدة وبيربوار رب العالمين وچونك إيه كلنا في رب العالمين المصور الخالق البارئ المصور رب العالمين أفنفا بخيقوت الناف قرآن ده ومصور يعني رب العالمين هر مخلوقه كي وينك بوداناي او تصويرت كتو او في ويناي بودانت و چو دو مخلوق دو مروف دو حيوان هموش تاكي دوكي اكنينه بيت قالش صفات واوكي دا بن اما كتو بيجي اول هموش تاكي دوكي اكن چوش تبو هر ايكي رب العالمين بو وينك داناي و بو هندک صفات دانای، و هندک اشتبهات دانان كان ناف مخلوق دنیا بس إيك الوا صفته يخاصة بكيفة يخاصة برب العالمين با بل هنده إيك مسألة هندش رابطه رابط واشلونا بكات بش وضعيش مصورم اوه چيت چيتا شركاتيات رب العالمين اتكات صفتك ويدا كصفتك خاصة بكيفة برب العالمين با وكي الكبر أبا صفتك خاصة برب العالمين با چنابي چمرو في صفتي لالي خوب هكي ایکی چو اف صفت لال خدا نه او گوتی والله نیا خو مازن که سر سر خلکی و خو مازن که سر دینی و دین قبیل نکر و خلق کمتر خوزانی و خو کاملتر و درستر خلکی زانی اوی خو اینا کرا شريك رب العالمی ناف دا؟ ناف صفة الكبر ده برهندش بيعنبه صلى الله علیه وسلم بجید رب العالمين که آقود قدسية بجید هر وی كيفي صفتي خو پیدا بيدار ایلا رب العالمين از ده عذاب دم في آگری جهنمی. جهنمي جهنمي ديسا تصويرش هيك الصفات كيا هيك الصفات رب العالمين يا رب العالمين مخلوقي ده چيكت وبشتني ويناكي وشكلكي ده ودان تسر في مخلوقي وبشتني رب العالمين ده روحيش ده تي ونيا ودولك رب العالمين كو اف مخلوقا رابي تريند بخود وخود كده چه رب العالمين چه صفات داني همو دلنا في مخلوقي ده جيبه جيبن اجا اوه ادعاء في هنديب كت بشت ايش مصورم منيش بيشت بيبكي رب العالمين يجبين بك اوه اخو كده شريك رب العالمين ده فيت نافي في صفتي دا كصفتك خاصة بتايبة رب العالمين هر بك رب العالمين قلت هو الذي يصوركم في الأرحام رب العالمين يشتمر في الناف زكي دايك خدا ناف رحمه دا رب العالمين شل مرويد كات ويناكي وشكلك مرويدات نيد وتصويرك هل ايكي بدات نيد أبا بس ايك الكارت كنا كارت رب العالمين شو مروف و چون مخلوق شریک نینه در رب العالمین وی کاره ده و هنده اصل مسئله تصویره ود گرته و به مسئله و خدا کتابش به هنده اف گوتی ناف کتاب توحید ده چونکه اکی یکی اف هنده کر مروفه کی راب و اف هنده کر خو اینا شکر شریک در رب العالمین وی صفته ایده اوه كيماتي بأدبي برنبري رب و كر ورب به بهندل قبيل نافت اوه ايكل و ام اف علتايا كأف تمثالا وأف وينا وأف شتا رب العالمين حرام كرين بون ديا چونكي عقیده كا قرداب و مبا وبيرو بوارف مبا وبشتنجي بالك انه نوکن ناف حديثة بيعنبري دا صلى الله عليه وسلم دي بيجين كهشتو علات سببك چيا برچه افتشتا سرما حرام هاتی حرام كرن چونکی ایک علت ديش كأفا ريكك بیا، ريكك بیا، وقتی قومت پیشی ما یتیشی شرک بین او قوم پیشی ما هر قوم نوح علیه الصلاة و سلام بگره که ویره که و وسیله بو سبب هنده که شرک لالیوا پیدا بی چونکی وقتی امرو و صالح نافوادا مرین قوم ما را چون ایکو هیکل بوچه کردن، و ایکو تیمثال بوچه کردن، دانان ناف مجلس خدا و تی بیرامل وقتی هم وام رو واند بین و تیمثالت و بین بیرامل اخلاق واتت و روشت واتت و باشی و ایمان واتت و و تی هم صبر خوب بیتینین و ایمان ما به زور بیتوا و به قوت کلیده اینا رب العالمین پشتی هنگی هر وقت رب العالمین اومد قرآن دا گوتی بشت اینجا اف قومت چون مرین چی که تو نویت و چو علم لالی نما نخو اوید اول عبادت ند کرد بس اوید پشتی واتن گوتی اف امر و صالحن و امانی زکی رب العالمین کن امد دعا و هوا رخبو و بین اف دیگه هین رب العالمین برای ریکو وانا نبید ام گهینه و این عنوانی رب العالمین قیاس کرد گل مازنه دنیا گوتی ما تو بینید مازنه دنیاش تو ناگهیه إلا بواسطة تو هر هو وتهرهو تناغها رب پیسی، تمر ها جناح كاريا بيسي بجناحا هسرتا حتى بنبيتا همو نه وخرابينا تناغها رب العالمين إلا بركا فامر في صالحنا بلنا رب شون عبادته فانكر اجاف تمثال وأفونا سببك بينا بوشش بوشركش بل هندش پیامبری صلی الله علیه و سلم چه حدیث داد که نکته بیش هندکی الوا حدیثه نهی ما یکری بگویی تیشیار بن هوا شروع نکن چونکی قومت پیشی ما یت سبب هندکا تیشی شرک بین هک یک بجد ما از بو ندانیم ندانیم هک خوب بو و تیم ثالا و وینا ندانید و مال و نکت بو بیشتر هویه ونیا الحمدلله من وکی کفریه چه هم شرک ناکن چه چجورا هم چه می بوواتی فعلانه و بوواونه نوکه دهینش تو پیامبر صلی علت دیشید گوتی چونکی نبس مسئله که او ای کل علت علتها که وقت خو ریک بیا بو شرکه پیامبر صلی الله علیه قطع کری اما هندک علت دیشید این نف حدیث پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم دیار کرد آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يعني في حديثة حديثك قدسية وقت أبو هريرة بجيت عمبر صلى الله عليه وسلم بجيت رب العالمين بجيت يعني عمبر آه، صلى الله عليه وسلم في حديثة فات قرت رب العالمين هذا حديثة قدسية قدس يعني باكجة والباكجية هاتي و يا أخفناك مباركة چونك يا رب العالمين يا جا رب العالمين إرادا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أف حديثة يك هل يركي ورقتي رب العالمين بواسطة جبريلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجت من ونيا يا رب العالمين يعني رب العالمين وبيغمبر يجوتي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يهقال دنك رب العالمين بي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيش تنجي أفا بما يجوتي أفا بس طبعا أفا وكي قرآنينية وبيجي آياتك القرآنين أفا حديثا بيجني حديثا قدسي قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد رب العالمين قمت في حديث ده بجد ومن أظلم يعني لا أحد أظلم يعني كسر في مروفي ظالم ترنية وخراب ترنية ممن ذهب يخلق كخلقي أول بشيت تمثالك شيكت ويناك شيكت شكلك شيكت وكي رب العالمين هجواكي رب العالمين أفد حديث ديدا بيعنبري صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعنبري وما ديار كري مقصدك بأوى يعني أو تمثال وينا وشكل واج تبتا شكرا أفد رحت ذهبيت وقت عم بيجن رحت ذهبيت يعني مروف بيت يعني حيوان بيت ايك الوان بيت وحيوانش ونيا عام همو ود جريد چه طير بيت چه هر شتكي بيت همو ود جريد هر ايك بيعنبر صلى الله عليه وسلم بجيت رب العالمين بجيت كسوي ظالم ترنيه اوه شکل شکلک مثال که مروفکی کی کرد یعنی هر یه هر حیوانه چه کرد یخلقو که خلقی بو اوه ناوه حدیثه دا دیار کرد علت کردی یا حرام کرنه و حرام بینا و وینا و شکلا و تیمثالا بو چیه اوه کرد کرد رب العالمین کرد و خوتین تا وکی رزا حاشا رزا رب العالمين ناف چی دا ناف چی کرنه دا و پیچه نبید بکی کش کرد پیچه نبید بکی رب العالمینش کرد قد مروف چشتکه کرد شکل مروف اکی آنتین فرم چند خوبه و ماندیب کرد و همو خرفه ببن او اجرنا و همو خرفه ببن نشن ایکی چه کن وکی ایکی بید وکی رب العالمین بید قد نشن بر هنده رب العالمین بجید کس الوی کسای ظالم ترنیه درابید ونیا شوره که کد که بس عایده که عایده رب العالمین و تخلیده که کت، تخلیده رب العالمین کتو و و نیا خالای ورش دوکی رب العالمین شد چه کرد بر هند رب العالمین چی گویدی؟ رب العالمین اینو کرده و بوا دیار کرد و نیا کوا چو پیچه نابید و او نشن چو جاوکیش وینت رب العالمین و مخلوقت رب العالمین چه کم یه گوتی فلیخلقو ذرتن رب العالمین بیشتر که اوی زیره کن نبلا مروبکی چه کن نبلا حیوانکی چه کن نبلا طیرکی چه کن برای کلمه یکا کچکو کن چه کن چه چکت و اوی ذرة بحسي بيها ذرة نأوان وكمشهور الناف آه، علمي دا هاتي أشكرا كنا و إرادوانيا شريعتي چونك وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم اف حديثة قوتي يان وقت رب العالمين قرآن دا بحسي ذرة كري هنجي اف ذرة نبيه أما أو مشهور ناف لغة عربي دولة لعربة ذرة صغار النملة أو كلامية كتشكا أبي الزرد كتشوكان تشكيت وا اول بجنه ذره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جد رب العالمین بجید و هک او زیرکم بل هو چیکن بس کی رب العالمینی کو رحت دویتو همو بخوتو وخوتو بیتو بچیتو بل وکی رب العالمین چیکن ده پیچه بید کسی پیچه نبید مادم پیچه نبید با بلا ادعاشت مازنش نکن بلا نه یه مروفا چیکن و یه حیوانا چیکن او لیخلقو حبتن یان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجد رب العالمین بجید بلا دنکه که گنمی چیکن يان دنكاكا برنجي شيكن بس يا وكيا رب العالمين بيت وكيا رب العالمين ك اولي بنويا كسكا دي بلن بيت بشتنجي ده بريده بشتنجي ده حشك بيت وده چه بيت بلا وكيا رب العالمين او شيكن بس او نت آخر رب العالمين ده و نت آوار رب العالمين ده او كدوات چه بيت چه بيت ونیا چه اجهزه و چه اجتنه بلا بوی هنده چیکن و نهوي وی طوفیش بین رب العالمين نبلا بلا او لا لخو کی بینن اوچتکی بینن منیا بدل آخه اوچتکی دی بینن بدل آوه ما امام اوچتک بلا بینن و بلا اکهو چیکن طبعا کس نشه چیکن چش تدانیه او لیخلقو شعیرتن یعنی بلا دنکه که چش چیکن جی چیکن که اف فایده و اف مفایده رب العالمین ناف واجدانه دا و ناف گنم و جو جبر بلا همه بکنه داش طبعا کس پیچه نابید بر هند رب العالمین بوده مادم وانا کسی پیچه نابید اواجدانه چیکن بل چه نکن و زانن یادیش چیه یادیش حرامه اوه ایره در ناف حدیث ده بو مدر کرد که ایکل سبب حرام کرنا رب العالمین که افشت سر حرام کری تصویر و وینه و تمثال حرام کرین او مشابهت خلق الله مروف خواکی که رید کرد تشبیه رب العالمین کرد چه کرنه ده و پیچه نابید وکی رب العالمین چه کرد او برهنده هر وكي رب العالمين وتي يضاهئون قول الذين كفروا من قبله يعني آخف واش وكي آخف نت كافرت بيشنوك إجي أفش رب پیغمبری صلی الله علیه وسلم كانوا كحديث ديش دلو ما بيجيت كا أبا وكي وكي رب العالمين كانوا ودعاء هند كان كوكي رب العالمين شو البيشت بن ولهما عن عائشة يعني بخاري مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة وتي تنترين كاس رجا قيامته كالناف عذاب هما تنتري داتين عذاب دان الذين يضاهئون بخلق الله مضاهات يعني مشابهة يعني أبي رابن شد كان أبي رابن شتكي شد كان وكي رب العالمين ونشن وكي رب العالمين شد كان مروفكي كرب العالمين مروفكي مروفة أو جشن تمثالي يان شكلكي مروفكي دي شد كان يعني حيوانكي يعني طيركي هر ايك الواشتان بيت پیامبر صلی الله علیه و سلم بجت اول رجع قیامت اشد الناس عذابا يوم القيامه اوانا عذاب و هماتون تره اوید وهندید کنو و شولید کن ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس بيج منها قال بيغمبري بو صلى الله عليه وسلم قوتي كل مصور في النار پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتي هر كسكي تصویر بکت و مصور بید جا چه هیکل هکی چه کد چه وینه هکی چه کد اوه همو چنه همو نف آگریده در هند علماش وقتی شرح به حدیثه کری یه گوتی هر کسی که وی شوله تصویر بیده کرن هر کسی که هبید هر مروفه که هبید چه دست بکت، چه آلتک بکت، پیغمبری صلی اللہ علیه کل مصورین فی الناری همو او کسی تصویرت کنه ناف کرده الناف آگره جهنمه ده یعنی یعنی استثناء نكريا نقول يا بس أنا دستا چهت كن يعني بس اون أبد هيكلا چهت كن شو بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول أبد بيجن مصور وهو راد بنوينا چهت كن وشكلا چهت كن أبا همو چنه همو رجا قيامت الناف آگري ده طبعا شكدانية مقصدك مادم قلت الناف آگري ده يعني یعنی أبد دليل سر هندي كجناحك معظنه وسائك السبب كمروف ببيت عذاب دان الناف آگري جهنمه ده و اوانی هم بینی ناف بسرمانه دا یا زور بی بسرمانه پی مبتلا بین یعنی که مال دی تو چی و مال وایا پاکجه تو چو و اینا چشکلانا بینی دیواره با هلا دی بینی دیواره و هاتین هلاویستن اجا هر کسی که هبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی چی فتح مکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی داشتت کعبه دا دید همو وینه کرین ناف دا و شکل سر دیوارا چه کرین تیم فعل ناف کعبه دا هبون پیامبر صلی الله علیه و هر همه خراب کنن و نه چجورته همه خراب کنن و پشت این گوته امام عمر راز بنا خدا لبید گوته هر اندک آوه با او سر دیوارا شکرین همه لبه و همه هات لبرن الوا تصویر ناف وردا و سر هاتی نچکرن ناف که عبیدای کی بود ده نه بجم الله بس صنم بون و عبون و عبادت لیت کری و او ید کی بوده دا ابراهیم علیه السلام که كأيك البابير البيغمبر صلی الله علیه علیه و و سلم اسماعیل عليه وسلم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يفحر دكاته دابو وبيغمبر صلی الله علیه و سلم گفته هر لبن یه يبيغمبر هاتی لبرنو ونكر يا بيغمبر صلی الله علیه و سلم عليه وسلم قلت شنابتو وقلت إمام عمر و و نکر ناف دیوار کعبه و بید حتی یکی دی چه بید حتی من چه بید یعنی تا چه بید یعنی باب من یعنی باب تا یعنی باب پیر من یعنی باب پیر تا یعنی هر کسی که دی هبید خوی پیغمبر علیه الصلاة و سلام پیغمبری صلی الله علیه و سلم ابراهیم گوده امام عمر رضی الله عنه بید هر ابراهیم و اسماعیل چه بکه هر لب و چه نابید؟ به هنده کسی چه نابید؟ شکل چو مروفا چو کسا من یعنی یکی یه امام علی پی بکر امام و امام علی تو برکه یکی ابو بکر رضی الله عنه بید یکی امام عثمان ایکی شیخ عبدالقادر گیلانی ایکی هر ایکی هر ایکی هبی دنیا یوانا لبی دنیا که مروفید باش بینه مروفید صالح بینه هندکی الوا درابن دنیا دیوار بکن الله مروفید باشن چنا بید خوی پیغمبر علیه و والسلام چنا بید کلی ببن چنا بید دیوار ببن و چنا بید مال ببن هموی چلی هاتین همو پیغمبری صلی الله علیه وسلم یگوتی هم مال بند چونکی برچش وی خوش یگوتی کل مصور فی الناری هر کسی که شرک او کرد و تصویر کرد همو چنه همو ات آگره جهنم ده برند علما رحمت خدا بید، وقتی وی حدیثه یه گویی کل مصورین فی الناری گویی اول دلیل دی، هر کسی که بیجنه، اجا چه وکی نوکش خوب آلت بید و کامیرا بید آلت و کامیرا بید یه یگوتی اولش هر چه بیجنه؟ هر بجنه مصور مصور بر یه گویی تیوه اوانش همه خوله پارزن ونكن إلا أبت هاتنا استثناء كرن كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بما قود بيت ونيا أبش إن شاء الله دي بيجين كاكينا هاتنا ديار كرن كدرست أبا چلي بين درست أف وينا بين قرتن وبين كران بس أو هندك نبن كشريعتي ديار كري أما يدي همو أبت نكام بينين همو يدخلتن وهمو الوانا أبت حرام اجو اجار نوكا مصيبتك ومازن بي بريكا فهنده وبريكا تصويره چيت بيته دكرن رياء بيته دكرن كابية ايكل سببت وسیله ويكل وسيلة رياءك هما مواصلة بيته دكرن مرو وقت ده پارا وقت، اوه چند ساله و على اساس دشت حج یا دشت عمره دخونده ماندی کرد و بشتینگی ده چید و هر جیه که چید الحج العمره المزگفت پیغمبر بیس الله علیه وسلم سلم یان مسجد الحرام بید و مکه بید و کعبه بید یان هر جایی که دی هبید ببینی هر جایی که گشته مشکلک خو وینک خو کشه و بلاوکه اونا با از فلان جی از فلان جی امتی همه کسی نکن که اوه بهون دید کرد بجنی والله اوه بو خلقیت کرد بس مروفتی ویاب ترسید بابو چیه یعنی بسیاره که اوه بابو چی مروفت کرده همون کسی که بلان بسیاره بو از شکل خود تانش قبر پیامبری کشم صلی الله علیه و سلم مزگفت پیامبری دو کشم صلی الله علیه و سلم از نویجت کم از سنتت کم از دعات کم از قرآن کم و دی بلوا کم بو چیه هک بو هندی بید خلق بزنید که توی چه عمره زانه اف عبادت قبیل نبیه قط چونکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر رب العالمین بجید من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه هر کسی که عبادت کی بکد بو خودی صافی نکرد بو هندب کرد عالمش بزانید و مدحت بی بکن رب العالمین بشت از دوی هلم و از البريئم و از البي شركويش كري يعني یعنی او عباده كري الشرك رب العالمين دوني يقولي اویش از البريئم لنوها تقبيل كده هكا بو خودش بکرد، خده بینید. حوجانية البلاغكة و حوجانية الفيسبوك و انترنت و واشتنا بلاغتك يون دي چي مالك وکی اب احرام و وين اخوه كشو اب اوش دبشت سید هم چوبینه حجی اوه هنی هم چوبینه عمره اوه هنی نظام چوبینه قدسی اوه هنی نظام چوبینه که دیس اوه بو چنه پاتین اوه ایره بکنن هکا بو هنده بید داخلت بزانی که توی چی حج عمره ونی ایره بزانه ونی اف حج عمره قبیل نبینه تركته و شرکه رب العالمین بجید هكا بهون ديش ونيا دو رب العالمين بيبحثين رب العالمين هبخو زانيد حوجنيا تو چلي بكي حوجنيا بيبحثيني ونيا واشكلانا واوينانا همالي وكا يكي هاتيا لبكرن يا ابراهيم و إسماعيل هاتيا لبكرن و پیغمبر صلی الله علیه و گفته نابید کعبه و بیتو و تیویاله وکن و چه نابیت حتی یه کسی که دید درست بود هنده کل مصور فی ناری هم بسرماتی و خوشیار بین و واش کچتانه دیر که اینه و یعنی اف برفرا و وینانه نکاهات که داره عاصی مخالف شریعتیه ور هی راش هم بزانین هو بدل خلکی شریم بیا و حضور بیا او ایکل واج ده او شیطان مهان داد بو دام بکن نحوه که عبادت بو و درز بو باور بکه مهونت کرد و شیطانش اوهو مشری نت کرد اما چون که یاد درس نیه وکی همو چطه دیه درست نه وکی غیبته من یک چون که یاد درست نیه خلکی مجلس پیته نخوش کرن و مروف به صبر و وکی هم لالیمت بجن لا فلان کسی صبر چون این گل غیبتت کرد فلان مجلس گله خوش چون این گل غیبت داده دی دیبش اف مجلس اولا کرب و نخوش و بوخ چون غیبت دانه تکرن بو کیه وام جسانا خوش کرد و مهان داد بو وشوله شیطانه همو گاوی او مخالف شریعتی شیطان مهان داد که هم چرا بکن هم زور کن و بردلی شرین کرد هم اکا موافق شریعتی بو خو شیطانش چه ند کرد شیطان این دنا کرد ونیا بر اکا شیطان ونیا ده بردلی مغش کرد و که عبادتی گره جرا بردلی مروی گران کرد و پیش جبه مروی راشت کرد جمع تبیا الخدیب ترسین و تصويرنا پیلین ما تصويرنا بين إلا او نبن أبد شريعة رک دوامه إلا او نبن أبد حالته ضروري كمروفونيا تيفيا أفوينا مروفي بنو تيفيا بقري أفنجي شريعتش المناجت يا وشريعتش نجي اه، بومروفي جناح نامريسيد يجعل له أبعد ضوية رجع قيامته يجعل له بكل صورة صورها كفي كان كيشينه چند هیکل چه کرینه چند وینه که آینه چند شکل که آینه چند شکل چه کرینه دستی چند چه کرینه جا ایک دونه سینه دهن صدن ونیا هید که چی تجیبه ریت هین ده اتا کی البوم وید یا فلان سال یا فلان سال بوده بیمه داری یعنی خو ایت هین نه البوم اکو نه دونه سی هماش چه کرین همه دونه اوه سالانده آنده سالانده آنده همه دونه اینه بره اوه وینانه همه ده بو چه نفس يعذب بها في جهنم چند وینا تشيكينا هن نفس رب العالمین رجا قیامت دو چکن کنا و وینانه همه ده اف فا چی ببید؟ ببید عذاب دا يعني اف فا نفسوی و نیا رب العالمین ده نافانه دا هم هتا توزیع كرن هن نفس دبو في مروفه هنا تشيكا کرن صد چی کرن ده صد اوه من صد چی کرن دبنا ما صد فاضل ودي ده چل من كان و بوا من هفنه جهنم اله و که و هر ناف واسط مروانه از چه بیم؟ ناف وانه دو همه از بیم عذاب دانه یعنی نه ایکو نه دو نه سه نه چار که چند کش و نه چند و نه چه کرینه وانه همه مروف تا عذاب دان اوه دیلی هنده که گناه حکا چیه؟ گناه حکا مازنه و خرابیه که گلک مازنه ولهما عنه یعنی عن ابن عباسین رضی الله عنه مرفوعا یعنی يقهن دي پیغمبری صلی الله علیه وسلم یعنی. آه، عبد الله بن عباس بجيت رازو بن أخده بجيت پیغمبر یه صلى الله عليه وسلم یه من صور صورة في الدنيا هر کسی که وینه کی تمثال کشتکی هو چه کرد دا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ورجع قيامات دهيت رزيل كرن ودهيت ذليل كرن ودهيت عذاب دانيش ده چه بيجنه رجع قيامات رب العالمين ده بشتوانا رحم دباره اف وينه تا ما خود تینی در امرو وکی زیرک مصوره که شارزا کس وکی تنیه کس وکی تا جنابی تجایز فلانی آور گرتی یا دولی ورا کرم که چه که رحب دبری ولیس نافخین روحش نشب دته دهو ناف خلکی دا چه لهید هیتا رزیل کرن و دهو هیتا عذاب دان و دهو هیتا هد کوید هیتا برن ناف همو خلکی دا جا هکد ای که هکد دونه هکد سینه که چند وینه و صورت چه همه ده چه هما ده رب العالمين بشتي ولا رحيل بره وليس بنافخين وكسيش نشد شيء كان كسيش نشد ده دبره إلا رب العالمين نبيد هفش ايكل شيء ايكل عذاب وفاكسانه ابت رجع قيامته بتين عذاب دان وحديث الدية تاكين بيغنبري صلى الله عليه وسلم ايكل حديثة لعنة واكساكرين أبي فهند دانت كان هربك وكي ايكل وحديثة بيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة ومش دليل هندك وأيك الكبائرة يعني لعنة الكي هات يكرن لعنات الواكس هات يكرن أو تصويرت كان وديسا آكل علتت حرام كرنا فا شكلا و وينانا أو أيك عادتت كيه عادتت كافرة ومشركة يجيو فلايا يغيب بصرمانا و عادت و او بو وینت مازنت خو وینت عالمت خو یعنی هر کسی که هبن کنیسه خو ود کرن کنیسه ود کرن و مالت خو ود کرن اینا برهندش پیغمبری صلی الله علیه وسلم نهی ما یا کلیب چه؟ لا تشبه باليهودي ولا بالنصارى پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم یا ما که تی شیار بنو کوکی وانه کن شیار بنو وکی جیو فلا نکن اف عادت کیه عادت جیو فلا برند ایکل علتت حرام کرنا وینانا و دیوارا وکی همو چی ایکل و علتا چیه؟ تشبهه اوه و هنده بکد اوی وکی کد کد وی کافر و مشرک و جیو فلاد کد و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نهی ما کرید چه؟ نهی ما کرید الوه هنده که ام رابین وکی جیو فلاد کن و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حدیث اکنیدت بجید بجید یخرج عنق من الناری رجا قیامته سکرک آگری دیه تا دارید ناف جهنمه ده و اشت خلق ناف سحا محشره ده سکرک ده هیت داره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید له لسان ينطق بها ينطق به بجید وی سکر آگری بجید زمان پیوتاقوید و عینانی و دو چاویش هین و اذنانی و دو گوش کشید چاواد بینید و گوش که بید پیامبر بجید صلی الله علیه وسلم و ده آقوید اف سکر آگری ده بلن بید ناف جهنم داده هيتا داره ده آغوی ده تو بی ثلاثتین ده بجد رب العالمين از کلیم وکیل، از ده هم سه کسا گرم یعنی آگر خود گرید و ده بطن ناف جهنم دا بی كيلوانا اف سه نوع کسا اف سه جورة كسا بی بيعنبه صلى الله علیه وسلم بی کلی جبار عنيد هر که ظالم بید یه خراب بید گل اجا گل قوم خویا مازن ملت خویا گل عشیرت خویا گل مال خویا ظلم لیکر بید تعدایی لیکر بید خورتی شورت خلط بیکر بند، تعدایی و خرابیر گل خلکی کر بید اوه ایکی الوا آگری جهنم دهید دیوی مروی بدت کرده بدت نف جهنم ده و یه دوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید اوه آگر تید افسکر آگری تید و بدت نف جهنم ده بالذی یشرک بالله شیئا او کسی که شریک برام عالمی دانه بید اگر خود هید وی چرا کرد دی بدن ناف جهنم دا یه سه المصورون بالمصورین اوه هیکلا و وینا و شکلا چید کن و دیوار رو کن اوش رجا قیامت آگر خود هید وانا چرا کرد آگر جهنمه دی هید وانه کشید دی بدن نو جهنمه دا اوهش دیل سرنده که اوه ایکل گناحه چیه؟ ایکل گناحه مازنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت روزه که چیتف مال دا و دبینید عایشه راضی بنا خدا لبید پرده کاب دیواری وکری که وکی کلک کاب چکا مازم بیا آن وکی بجه اوده که شو کن یا پشوه پرده هبی او پرده او پیر وکی دا دیار نکد عایشه راضی بنا خدا لبید چیته خود کرن ناف دا او وی پرده دا کس نبیجد ولی بس بحثی تیمثال ها هکه تو هیکلی بو چه اما نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی پرده شکلک بیوه بود وينه وینه ببب و یهاتی بجید وینه هست پی سري بو پیغمبر صلی الله و وسلم گلک عاجز بو و عصبی بو و لخاره حتى حتی عایشه رازو بینا خدا بجید من نفت چه بید پیغمبر رازانی که پیغمبر گوتی ها رسول الله من چی کردیم اما من چیست خالد کردیم من چی گناه يا بیجه من دست بخود توبه بکم اینا پیغمبری صلی الله و وسلم گوتش تف اف وینه دید مالا پیغمبر دابن قلت ما تنظن رجع قيامته او كس دهين عذاب دنيان حق لك رواية دي بيعنبالية قلت صلى الله عليه وسلم اونها نابد مالت مروه بسرمان دابن نابد مروه مالت پیغمبر دابن علیه الصلاة و سلام روز قیامت همه تون تر عذاب و کینه مصورن به هنده پیغمبر نرینش نخواره یه دا بزانش تک مازن کچکنیه نگو تی پاشی که پاشی چاره که لیوکه نه نرینش نخواره عایشه رازو بین خدا بیشت حتی اسرابیم من کلیه دو پارچه یا پارچه پارچه کری هنگی بجید پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها رو نیشته خاری و پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث اگه بجید نها عن صواری فی البیوتی ها فيما معنى الحديث پیغمبر نهی ما کلی هم چی بکنین هم واوینانا واشکرانا وا شکرانا وا هیکرانا دانینا ناف مالا دو دبینی مالا که چی یه کوترکه هی کلوه دانا سر ویر بجوانی ایکی دی یه سقره که دانا ایکی دی یه کوه که دانا ایکی دی شکل نزا که دانا ویر و ایکی دی یه هی خرابتر که دی بابن ویر دانا بابن ویر ونی یعنی قشه فلوه و قشه شرکه و کفریه یه اوی دانا ولی اوه بجوانی همو چیه یا اوه همو نه همو پیغمبر صلی اللہ علیه نهی ما کری نیه گوتی حرام اوه و اوه سبب که ملائکت ند ماده جبریل جبريل مالا پیغمبری صلی الله علیه و سلم وقت روزه که جبریل هاتی رو دی پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت رسول از دی هات مامانته بس از نشیم به مجید بود و نشیان گوته چونکی از دی هاتم گوته وینل مالان گودمون شکل مالان گودمون گوته از نشیان گوته ما تونو زانی گوته پیغمبری صلی الله علیه و ام ملائکه ناچینت مالکی دا که وینت دا یانش پیغمبری صلی الله علیه و سلم یان حاشیه گویا که تدابید پیامبر صلی الله علیه و سلم گوته او جبریل گوته پیامبر صلی الله علیه و سلم گوته نه چت مانید و حدیث گوته پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تدخل الملائکه بیتا فيه تماثيل او صور چه تمثال تدا بید چه وینا و شکل تدا بند ملائکه ناشند و مالدا کی ملائکه ناچن ملائکه رحمه ناچن و ملائکه رحمه تینا چه تینا مال هر مالکا ذکر خودت تدا بیدا کرن هر مالکا من ناف خدا ناف پیامبری صلی الله علیه و سلم و صلوات به دین بین دان سر پیغمبری ملائکه چن عبادتی بر دلوان شرین کن چن رحم رحمن بو و کسان و رحمه رحمه رب العالمین تین نخواره چن هاروکاری واد کن دا گناه کن، چن برکت واشی بو مالتینن اما چی و ملائکت هاتن مال من تجی وینه و تصویر نه هند مال من بده و سبب هندیش وقتی ملائکت نه هاتن کی دهن اجنه و شیطان جد هین سرت بر مناف ناف مال مروی دا جد بجم والله اوه دین بوی والله اجنه چو گیانی دا والله شوه نان وید اوه شوه قیجارات دید اوه نزایه چلی یه چو هد اوده که در کسر خدا خستی ادید مالت خپاکش خب که این الواوینانه داف اجنه و شیطان بشند در این مالت مدا دا کی بیند مالت مدا دا ملائکت رحمه بیند مالت مدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم روزه که جبریلی درک لیده اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم او گوته پیامبری گوته اش جبریلم ده مجور اینا گوته ورا کلام که گوته اسنای مجور گوته بوت نوای گوته او پرداپیر و گوته شکل کسری گوته یان سری ویله وکه یانش بین اخره دونه بر پیا عالم پیر بنید گوته نخوا اسنای مجور و گوته ام پیغمبر خو نه چ مولا کیدا نه چ مولا پیامبری علیه صلوات و سلام جبریل نه چ مولا پیامبری ده حتی چه لیکری حتی او شکل پوی پرده و نهاد را کرد یان یعنی حدیث که دیاتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه بو بالیف که که جوان چه بو پیامبر صلی الله علیه و سلم بالیف که که گله کاره که پی که جوان بو چه بو ده بخو پالا خوب ده تویده وقت نوید دانتا مسئله خو بس وینک سری بو وقت پیامبر دیدی صلی الله علیه و سلم پیامبر گلک عاجز بو عایشه گوته یا رسول الله برچه تو عاجز بی من چه کردیم من چشت خلط کردیم گوته ما تو نزانی نبین مالت پیغمبر افوی نتیدابن وعايشة بجد بيعنبر صلی الله و وسلم نه اینش تخلي حتی من شلي كري حتی او شرط وادیف كي ونيا او واريف که شلي کردی، خراب كري ونهلاي هنگی پیامبر صلی الله علیه و سلم هاتن ایش تخالی. اما همو دلیلتن دیدن امام علی راز بینا خدا لبید. چو مالک دید میوان بود. چو مالک دید هندک شکل پری و چو نان نخار و خار نخار چو و. دی چی نبشته دیگه ما مالک دارین مخاره و شکل و نیا تصویر کربن. سسر مروی و بنونی و پیامبر صلی الله علیه و اف نهیه لیکری و اف اند حدیث خارق خاره که پیامبر صلی الله علیه و گوتینه لعنت الواکس هاتیه کرن اشد الناس عذابا یوم القیامتی تشبه بکافر و مشرکا و و تقلید و خوکی لیکرنا رب العالمین یونیا و به ادبیه بران بری رب العالمین اف اند اجتماعزان هاتیه کرن صحابه رازقین خدا بید گلگ گرنگی دو و مسئله خولی دیر کدی ونیا چجارا چی نکریم چجارا افنده نکرینه عبدالله بن مسعودی گلک صحابه دیت پیغمبری راز بینا خدا لبید همه چی کردی همه وقت هاتین میوان کریم یا چونه جه که افشته دادن یه چی کردی نه چونه با اونا جونه با دو کس نبیش ولی بس بو تیم فعال هم بس بونده وقت دا یه هیده بیش ولی ما بس بونده ده دا لینه لنه تکرن ما کس العایشه راز بینا خدا لبید بشتی صلی الله علیه وسلم کس عایشه امین تر هبو که عبایت سانمونه کرد خلاص انده کسی به مال امیتر نیه که عبادت صنمانا کن بس به هنده نیه تنه که بجه عبادت صنمان پیغمبری صلی اللہ علیہ نرنیش نخواد حتی عایشه چی لکری؟ حتی عایشه او پرده او نهی نهلای و مش مروف بسرمان تیویاد و مسئله دا طبعا تقوی خوده بکرد بول خوده بترسید تیویا خلواشتانه دیر کرد چجاره اوه حجت نیه بو مروی او عذر نیه ولا با فلان ملای فلان مامستای فلان سیدای شکل خوی بنا سر فیسبوک سر انترنت سر نزاچه ولا با دیار میشته که دیتی تید ایش رو مواکی بی کرد یه شوی خلاص آیت قرآن دیارن حدیث بیانبالی، صلی الله علیه آشکرانه ونیا چجرا مروف بسلمان نابی چکت کرد نابد خو لادت القرآن و سنت بو اولا آخف نکه هو آن تقلید الاعما ونیا کوری دی اکی بکوی کوری چه خب نقینی و دوش کی؟ بی بکی ما هندکوی وگوتی اگر خو ایکیش وجود بید مادم حدیث پیامبری هی صلی الله علیه و سلم رب العالمین قرآن داد بجتمع یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله آخفنا کسی نبید پیش یا که بیت احسن نبید پیش یا خود پیامبر بیت احسن کریارا کسی نبید پیش یا خود پیامبر بیت احسن حتی هکی ایکیش بکر مرف نبید بکرد. تنده خلاص حدیثیه چنه حديث الأشكران بيت واضح المكي الرجاء مرف مرغب بسمان شجر نبي بید. نمیده ایک بوم بیت یه والله اوه هر شکلی ویه اف اولته آن نزاچرت کرد هر بیجنه چه بیجنه سوره هر دیس اوی شکلی چه تیدانیه روح تیدانیه او خویه نه او خونیه او خویه تیتو چی داغوید رادوید رینت او نیه ونیا تشکلی ویه اینای ونیا بدل دستی چه کی بوده ها چه کری آلت کی چه کری و عاد علماء گویی اف آلتش هم خود چنا کرد ها کشید ایلا تیوه تو چی بکی؟ تیوه تو دستی و نیم مباشرت دا بکی ایجا که چیه؟ که دکمه دشت دینی که لمسه دست خدا نسر هنگی ده چی کد؟ هنگی در رابط وشوله کد و نیم بدل قلمی تو بینیه داره او آلت که چه کری ده بدل وی ده بتا چلی کد؟ ده بتا وی بوینه چه کد و او کد مروی بسرمان تیوه خوله دیر کد و تیوه هم چه کار بینید ناو و مثلا ده تقوا خوده خوده ترسی حتی اگه بشن با بولا گوتی یکی درس کریم ایکی حتی درستیش که بید با اونیا تقوا و خود ترسی و ورع الکیره با حدیثا پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام او کسی چود ناف و شبهانه داد اشتن ناف چش دا اشتن ناف حرامش دا ونیا او پشتی اینگی پیامبر صلی الله علیه و سلم چند جارا ونیا امدهان دا بهنده که ام خلواتش دا دیر کن اوه چی تده بید؟ او شک تیده هبید هک بیشن شک آتی ده هی چون که دی آخف نوا اوید بیشن شکی آتی ده هی یان شبه آتی ده هی یان آخف نه ده هی نیا با تقوا خوده و رع و ورع و خود ترسیان رب العالمین تیگه والما بکت ام چک کن ام خوا شوران دیر کن و واوینا دیر کن مادم اف چنده هوا دنیا اف هنده گفل هاتی نکرن اشد الناس عذابا ولعنة رب العالمين اللي هاد بدا كمان شو شختلانية هذا چيه هذا همول جناح مازن و وخرابيد مازن ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه أبو الهياج أبا <clears throat> إيه، تابعي بو ايكل تابعي بو بجد إمام علي رضي بن أخذي بتقوت من ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تفريك ما که مشوله که گلک وقت خوب پیغمبری صلى الله عليه وسلم أزفريك فرای في بو ما ألا تدع صورة إلا طمستها وتدي چی هر تمثالك ويناك وشكلك تريد حمد خرابك ينهل هذا عبادته وخني ذكرنا برب العالمين ولا قبرا مشرفا إلا سويته وده چو قبراش نهلي كقبرك بلند بيت قبرك بلند بيت زياتر و وقت اولي قبر او مريته و وبيشك آخه هو بلند كان وكيلك بودات نين هذا قبرك شرعية أول جار وقت چيت كان پشتی هنگی تانش و بین بلو کرن بین حلان کرن بین مرمل کرن بین سرنویسین و دی سر هر که هو بید همو حرامه و همو پیغمبری صلی الله علیه و لعنت الله کرین یه گوتی اوه جیو فلا افندت کر شیار بینون که ونکن <coughs> و امنو که امت محمد صلی الله علیه و کیم نبن نخو اغلبه به هندید کن با قبر ما عالم لما مکد خر بر خلکیه لوما تکت بو چه چه تحلیل كنت تحليل جيو فلانا كيلا ودي لوماتكت ولا هل لوماتكن اصل يا رب العالمين وقتی اف بومه ابو مهناتي بمهناتي دام فرق جدا بین گل که گل جيو فلان ودام بين خدان توحيد وإيمان رب العالمين بتنا ودي سنة پیغمبر بچين الله عليه بوده خا بحثی ما که مکه ما که درجن قبر بوم خود و برای خو خوش ندویا دای که خوش ندویا در چی چیکن خدا و دین رب العالمین دخول لادن و لعنتت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نسر خود بس ذکر خرازی کن بس مرو و خرازی کن روزا قیامت چه بهش نفر رب العالمینی وقتی چه نفر رب العالمین رب العالمین دوشته دخل خرازی کرد سر حسابا که سر حسابا لعنتت خوده و لعنتت پیغمبری علیه و سلام شکت دانیه و نیه عذاب وانه و حساب وانه گلک گله یا چیه؟ گله یا تنده بر امام علی گوتا ابو الهیاجی گوتا هر چه قبرانه هلید بلند بند هما چه که الا سویته هما راست کرد گل عربی که اول رای کرد بیا بو چه رای کرد بیا بو شرکه و کفره پیغمبری صلی الله علیه و سلم امام علی بو وهنده و کرد بو و امام علیش ابو حیاج بو وهنده رای کرد و ناف حدیث دلیل که اتخاذ الصور کرنا هیکلا و شکلا و وینا و دیوار و کرن و دگل قدر بلند کرنه هر دو اینا اینا چه؟ ایک ریسه ویت وکی اکلی کرین دمزان هر دوک وسیله چنه وسیله شركنا اما اوا قلت ولا قبرا مشرفا و سويته اوا عوادش هوا هیکل او اوا، هكل جه جيت عام بنو مالا مروفي نبيت او عايد مروفينية مروف شيت شلال كات مروف شيت راكت وخراب كات أفا عايد ولي أمرية او تفيا فهندير كات ولي امر مازنا بسرمانة او تفيا مظاهرة شركة ناب واجهة بسرمانة و مظاهرت گناه ها و او چته گناه پیت نکردن او چته گناه بیتو به امریا او عادیه عادمانیه و نی هایی کرا که چه کری هندی دنیا که سویره تو چی بشکینی اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بو موازنه بسرمان ابو وی امر کرد آن امام علی خلیفه بسرمان ابو وی امر اما مرو دی هوا عادوانی بچن نه قبرا بشکینن و نه تمثالا بشکینن و نه شکلا و لبن اما عاده ولی امریه بس اوید مال مرو ده او واجب سرما هم چی واجب سر معظم مالی چی کرد وانراکتو و واشتنه ناف هلید اوید شریعتی ریگ داین همان اوید شریعتی ریگ داین که هم وینانه بگرین ایک او لعبنه اوید بچی که اوید بچی لاریا پید کن <clears throat> به شرط اکی بچی که بنو لاری پی بینه کرن ندانه سر <clears throat> تخچکا و سر جامخانه و سر جا و جوانیه هفید بلاید بچی راجبن بس اول نه نقبیل کردن اول هر بن همود چند بن فی حرامیه ده او ما افرو بودی اما اوه بچی بخلاریا پید کن عائشه رازبینا خود لبید یا کچکه بو وقت پیغمبر اینا صلی الله علیه وسلم گل هندک شریک خلارید کردن <coughs> اب هندک لعبه چه کربن وکی بی که همش بجینه کچه کچت کچکه چه کربن و هسپک هبو اوه همو تیمثال بید کچکو کن بون لعبه بون چه بون پیغمبر صلی الله علیه وسلم که سر وی جهاوید او جه عایشه لعبت خود کرینه و پیغمبر خوش بشه صلی الله علیه و سلم از گل جدا چم بین عایشه و او شریکت وی لاریات کن در روان شریکت وی شرم کرد بر من دوش دو این مفاد دوش محرم بخو لاریات کن گل عایشه پیغمبری دی صلی الله علیه و سلم اف لاریه همو دیتن و یک لوات لاریت حسب بو و پرش بون پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته چرا ما حسبا پر پیونه این عایشه راز بین بله حسبت سلیمان علیه و السلام پر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في پیکنی و چونه هذا دليل دلیل سمن ده که اول عبد بچی بخولاریا پید کن و بتایبتی کچ بخولاریا پید کن ای گوتی شریعتی ریکا بچل پیچل کری و حرام نیه و بس بوه یهاتی یا دویش اوه شریعت ریک پیدای اوه ضروری نتیو یا معاملت خلکی پیره وناچن شورت مروی پیره وناچن دایره پیره وناچن ایلا یوا وینا نبید که او سر نفوس و جنسیت عراقی و پاسپورت و اواشتونه او شریعتی اون یه بر ضرورت چه کردی با ضرورت گوتی مروف گناهکار نیه الوانا شریعتی اوانا رکادای و اوید گوتی درسته تو وکی ویدیو اونیه محاضرت خوبه بلاغت کی چونکه هیده و بجیدیش بیش باف محاضراتاش شونيا و ویدیو نتینه بلا کرن اوه قوتي درسته به هند دين خودش بلاوا کی اوه قیاس كريا سر چه؟ یه قیاس سر لعبت بچیگا یه گوتی مادم شریعتی بو لعبت بچیگا ریگ دايا یه با به اف فيديو طبعا بس فيديونا نخوبينا نخوبه نه سبب تو چه بكي؟ تو دین خودت بلاوا بکی ونیا منگاش کلیه که ملاکی بکشی بلاوا بکده چه دین پی بلاوا بی دین پی بلاوا اما ویدو اکه بو هنده بید دا تو نصیحت عالمکی ملاکی بو خلکی بیجی یه گوتی اول درسته مادم بو بچی که بو لعبه درسته یعنی بو بلاف کرنا دین خودش چیه؟ بو بلاف کرنا دین خودش درسته اول درست کری وره کرای درست کری اما یه دی همو چنه همو چنه ناف و حرامیه دا و هنده گفت ناف قرآن و سنت لیاتی نکرن به هنده مروه بسرمان و هم همو تبیا تقوا خوده و وا ونانه همه چی بکن همه لالی خونه هدین مالت خود، ناف دیوارت مالت خودا البومت خو اواشتانه همه پاکش کن و چه نه هدین در رجا قیامت نچین رب العالمینی و وا کسا که بین اشد الناس عذابا یوم القیامت یمشین بن لعنتا پیغمبری دا صلی الله علیه وسلم یان آگر من بیت و مخش کرده بعد ناف آگر جهنم دا ونیا اول چو بر به هندنا کفن ونیا والله اول بو بیرهاد نوه اول بو هنده ونیا بو چکت کوید کشکه بین مو حوجانی حوجه واشوانه همانیه مرب ام بلا تقوا خدا بکن و خدا بترسین و خلوا و نانه و واتیم فرانه همه دیر کن وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين